Sveiki, gerbiami studentai ir nemažiau gerbiamas studentės. Šiandieną norėčiau pratesti mūsų pokalbį apie e, modernizacijos procesus vykusius Europoje ir pasaulyje. Na, praeitą paskaitą aš ten gana taip e, bendrai ir, ir beveik 400 metų ilgumo procesą pabandžiau sukišti pusvalandį e, ir, ir, ir logiškai gali kilti du klausimai. Vienas iš jų – O ką tos europinės permainos reiškia visam likusiai pasaulį? Mm, kitas klausimas, o kodėl turėtų mm, modernizacija prasidėti būtent Europoje ir, e, kaip iš praeitos paskaitos porą kartų jau šmėstelėjo, e, būtent e, Anglijoje, na, didžioji Britanijoje plačiaja prasme. Į pirmą klausimą galima atsakyti gana paprastai – modernizacija, visuomenės keitimas buvo greičiau rezultatas negu tikslas ar, ar, ar priemonė. Esmė vis tik buvo pramonės ir miesto visuomenio augimas, kapitalo koncentravimas, koncentravimas didelių finansinių išteklių, kurie investuojami, reinvestuojami, gaunamas pelnas, ne, neišvaistomas ar išleidžiamas kokiam nors prabangos dalykam, bet vėl, vėl naudojamas pramonės ar finansinių kokių nors paslaugų plėtrai. Tas pramonės augimas e, natūraliai vedė prie labai rimtų pokyčių ir tie rimti pokyčiai iš principo griovė nusistovėjusią, na, turbūt jau čia gerą tūkstantį metų Europoje buvusią tokią vienokią ar kitokią feodalinę visuomenę. Visų pirma, e, labai akivaizdus valstiečių teisų didėjimas ir, ir jų emancipacija, ypatingai prasidėjusi 18 XIX amžiuje. Akivaizdus miesto gyventojų skaičių augimas, apie ką jau kalbėjau, nemažiau akivaizdus e, naujų turtuolių atsiradimas. Tai yra žmonių, kurių pagrindinės pajamos yra iš e, visokių finansinių operacijų, iš prekybos, iš gamybos, iš transporto paslaugų, bet ne iš e, agrarinio sektoriaus. Kitaip tariant, viduramžio aristokratija tai visų pirma yra žemvaldžiai – na kai kuriais atvejais e, tiesiog e, žemgrobiai terorizuojantys e, savo valstiečius, išplėšiantis iš jų naudą. Žemė, kaip žinote, duoda derlių kiekvienais metais, na ir, ir tas derliaus vienoks ar kitoks valstiečio perteklius atsiduria feodalų rankose. Feodalizmo esmė turbūt galėtų būti vardinta tokiu labai, labai jau supaprastintu mm, pavyzdžiu. Tuo tarpu 16, 17, 18 amžiuje visi tie grafai, markizai, baronai pamažu varžybose dėl dėl e, turimų pinigų ima atsilikti ir atsilikti labai stipriai. Taip, žemė išlieka dar e, puikia kapitalo investicija, žemės ūkio produkcijos Europai trūksta, trūksta visą laiką, e, kainos auga ir iš žemės, ypač vienai par kitaip modernizuotos žemės ūkio produkcijos, įmanoma gauti nemažą pelną bet tas pelnas palyginus su bankininku ar fabrikanto pelnu, e, na, ima, ima vaidinti vis mažesnį ir mažesnį vaidmenį. Galų gale ir, ir pati aristokratija įsijungia į tas e, visas e, varžybas dėl turto, nes didėja aristokratų poreikiai. E, kaip ir, tiesą sakant, buržuo poreikiai. E, gyvenimas gerėja bendras. Vis daugiau ir daugiau reikia pinigų. Jau nebeužtenka su senelio šarvais ir, ir kokiu nors apsiaustą užsimetus gyventi visą gyvenimą. Ne, reikia daug ir, ir, ir reikia gyventi gražiai, be jokios abejonės. O gražus gyvenimas reikalauja pinigų. Taip, kad e, senoji senieji pinigai, senoji aristokratija pamažu išstumiama naujųjų turtuolių. Tie naujieji turtuoliai labai neiškios e, kilmės žmonės labai dažnai. E, dar daugiau jie gali labai dažnai būti ir tokios pusiau nusikalteliškos veiklos, iš kontrabandos, piratavimo, kokių ten vergų priekybos. Tai yra užsiemę tokiais e, darbais, kurie na, aristokratai, ypač 17-18 amžiaus aristokratai atrodytų neriteriškai, nebajoriški, e, kuriais užsiemant gali tik susitepti. Kaip bebūtų, 19 amžiuje visa ta senoji aristokratija atsiduria na, daugiau, sakykim, tai operiečių ir operų scenoje, negu kad realiam gyvenime. Iš jų juokiamasi jų skurdas ir pasiputimas na, tampa tiesiog tokiu mm, šiuolaikiniais terminais socialiniu memu. E, reali valdžia, realūs pinigai, realūs sprendimai labai greitai ima sprūsti jiems iš rankų. O tai veda prie jau mano minėtos luominės visuomenės, Mm, tai yra mm, laboratorijas, oratorijas e, ir, ir beletorijas, tai, tai, tai besimeldžiančių, bedirbančių ir bekovojančių, įprastinės e, feudalizmo luominės sistemos e, perėjimo prie m, mm, tokių visuomenių, kuriuose luomai nėra uždari visų pirma. Antra, jeigu jie ir egzistuoja, tai egzistuoja kaip labai neformalus. Na ir trečia, perėjimai e, pasidaro labai lengvi ir, ir paprasti. Dažniausiai tuo perėjimu iš vieno socialinio sluoksnio į kitą liftų tampa paprasčiausi banalus pinigai. Bus pinigų, bus ir titulas. Mm, grubiai tariant, visuomenė ima maišytis ir maišytis e, gana, gana sparčiai. Senoji aristokratija nusigyvena, to tarp naujieji turtuoliai lipa sparčiai į viršų. Paskui save temdamiesi ir naują reiškinį, naują socialinį sluoksnį, tai yra miesto darbininkus. E, praeitą paskaitą šiek tiek apie juos e, kalbėjau, socialiai nesaugius, tačiau organizuotus – gyvenančius valstybės politinėse, finansinėse ir pramoninėse centruose. Na ir, ir kaip žinote, masinio kariuomenė dėka dar ir tapusiais e, ginkluotais. E, šitos permainos e, modernizacijos procesą labai akivaizdžiai susiję su politinių sistemų kaita. Jeigu ta patriarchalinė, agrarinė, žemdirbių, luominė visuomenė, e, tikinčių žmonių, gana neraštingų žmonių visuomenė, jai puikiai tiko monarchija. Ypač va tokia europinė, su feodalizmo e, apsaugom tam tikrom necentralizuota, jeigu galima, jeigu iš viso galima geriau, kad, kad valdovo būtų koks vaikas ar, ar ne visai psichiškai pilnavertis žmogus, va tada pavaldiniai gyvena kaip nori ir jokio ypatingo vargo e, nemato. Tiesa, valstybė taip gali sugriauti e, iš pagrindų, na, bet ką padarysi, feudalizmas nebuvo orientuotas į konkrečias ten nacionalinės ar dinastinės valstybės, Feudalas gali duoti priesaiką kitam senjorui ir, ir nuoširdžiai tarnauti jam, e, pamiršęs e, savo senus įsipareigojimus. Tuo tarpu e, modernizuotas visuomenės, jom monarchijos pasidaro greičiau žaisliuku negu kad rimta valdymo forma ir jos akivaizdžiai linkusios į vienokias ar kitokias respublikas. Net kai 20 amžiuje atsiranda totalitarinės valstybės, na, išskyrus retus atvejus, jos tie totalitariniai valdovai, jie vis tiek apsimetinėja e, respublikonais. Vis tiek yra kokie nors pseudo parlamentai, e, vis tiek tas vadovas e, yra amžinas, niekaip ten renkamas, perenkamas ir, ir niekaip iš posto negalintis pasitraukti pasitraukti prezidentas, na ir totali valstybės kontrolė, ji totali tai totali, bet, bet jinai neskatina luomo egzistavimą. Vienintelė gal tų totalitarinių sistemų išimtis e, buvo Hitleris su trečiu reichu, bet čia greičiau jau buvo išimtis. E, kitas įvairiausias diktatūras, autoritariniai režimai ir, ir net totalitariniai režimai, net ir tokiuose keistose šalise kaip Šiaurės Koreja, jie vis tiek apsimetinėja esant e, parlamentiniam valstybėm, vis tiek tiek remiasi visų piliečių lygybės principu ir vis tiek e, dirbtinai žaidžia įvairiausius e, žaidimus su e, demokratija. Na, tai, ką mes dabar matome mūsų rytų kaimynų, pavyzdžių, ko gero, gali tai visiškai puikiai iliustruoti. Net ir labiausiai caru ar, ar ten kokiu nors tautos vadu norintis tapti veikėjas, šiais laikais pasiskelbti karaliumi, imperatorium ar neperenkamu valdytoju paprasčiausiai nedrįsta. Niekas to nesupras, visuomenė to nepriims. E, greta, greta šitokio e, politinių sistemų pokyčio, tai yra perėjimo Na, lygybė ženklą dėti, kad e, urbanistinė visuomenė lygo demokratija yra gana rizikinga ir sunku. E, nes turime pavyzdžių, kuomet e, tie perėjimai toli gražu nėra tokie lengvi. Na, ta pati Baltarusija, ten urbanizuota visuomenė labiau negu Lietuvos, ne, nedaug, vienu procentu daugiau miestuose gyvena nei, nei, nei lietuvių, bet na, su demokratija matote kokie, kokios problemos. E, su kitom visuomenėm visai gali nutikti, va, sakykime, Kinijoje visai nesenai, čia prieš kokią gerą dešimtį metų, daugiau kaip pusė kiniečių ima gyventi miestuose, na, ar ten tai iš karto atvedė prie kažkokio demokratijos protrukio, vargu bau. E, bet ilgalaikiai perspektyvai, kalbant šimtmečiais, taip akivaizdu, kad e, modernizacijos iš pradžių pramonės, vėliau urbanistinės visuomenės augimo. Paveikta visuomenė jį linkusi į respublikas, į demokratijas, kitaip tariant, į sprendimų prieimimą e, mechanizmus, kurie apimtų kuo didesnį gyventojų skaičių. E, nemėgsta ypatingos centralizacijos, nemėgsta kažkokio ypatingų imperijų, nemėgsta vieno asmens kulto. O tai reiškia labai, labai daug e, ką. Keičiasi politinė kultūra, keičiasi mąstymas, keičiasi požiūris į valstybę. Vietoj to, kad mes esam kažkieno pavaldiniai, imama mąstyti ir elgtis, kad mum tarnauja tie kažkas valdžios viršūnėse esantys žmonės. Tai yra sąmonės perversmas, e, ko gero, na, paskutinį porą tūkstančių metų turbūt e, vienas ir vienintelis. E, dar pažvelkite į pirmą skaidrę. Ten e, daugiau mažiau pagal modernizacijos teoriją tu, tie etapai, kas, kas ką sukelia, kas, ką, kas prie ko veda, yra surašyti. Ir dešiniai pusiai atkreipkite dėmesį į surašytas kariavimo formas patriarchalinėj tradicinėj toj religinėj daugiausiai kaimo visuomenėj vyrauja feodalinės kariaunos tai žmonės susieti tarnyba valdovui ne pinigais ne, ne, ne kažkokiam prievolėm ne, ne, tiesiog privilegija feodo turėjimas e, įpareigoja e, feodalą tarnauti savo senjorui ir tie santykiai tokie savotiškai persmelkia visą visuomenę. Galima ginčytis, ar valstiečiai traukiami feodalinius laiptus, na, greičiausiai ne visai, bet jau miestai tikrai traukiami, traukiamas bažinytinės valdos, e, traukiamos įvairios korporacijos, sakykime, universitetai ir ta visuomenė veikia kaip gana tokia kompleksinė e, luomo pagrindus šiek tiek e, greunanti. Tuo tarpu XVI-XVII mm, amžius, tai yra iš tiesų feodalinių kariaunų e, žlugimas, kodėl žlunga riterija nuskursta, ji tiesiog yra nepajėgi, netitinka riteriai naujų karo reikalavimų. Reikia, kad jų būtų daug, Reikia, kad būtų gerai ginkluoti, reikia pagaliau, kad e, jie galėtų kariauti ištisus metus, o ne vieną savaitę, dvi savaitės ar, ar ten 40 dienų, kai, kai buvo įprasta na, Prancūzijos, sakykime, kultūros e, paveiktose šalise. E, aišku, kad vietoj riterių juos pakeičia samdytos kariuomenės. Na ir čia galime pastebėti tokį tarpusavį susijusi procesą. E, kuo turtingesnė valstybė, tuo daugiau joje e, miestų, didesnė pinigų apyvarta, tuo didesnės išdo pajamos. Nes šiaip, na, feodaliniai, to, gana, tokio, kokioj nors konservatyvioj valstybei, na, negali tos pajamos aukti dvigubai, trigubai, keturgubai, ten, sakykime, per dešimt metų. Tai, tai tiesiog neįmanoma. Kiek yra valstiečių, kiek, kiek dirbamo žemės, na, tiek tų pajamų ir gausi. Mm, jokių ten, na, nebent netyčia kokias sidabro kasyklas surasi, tai tada taip, išdas praturtės. Bet jeigu tu stebuklas nenutinka, tai gyveni ir gyveni. Pajamos daugiau mažiau šimtmečiais gali būti e, ko ne vienodos, o kartais dar ir, ir mažėti dėl kokių nors priežasčių nederliai, karai, klimato kaita kokia nors, e, maras ir, ir taip toliau, ir taip toliau. E, taigi, samdomos kariuomenės, jos yra geros, nes visus metus e, kariauja profesionalai, jos neįsibėgios, kaip riteriai nusprendė, kad jau atliko savo prievolę senjorai, jos ištikimesnės paprasčiausiai, ne, ištikimesnės e, ne, ne, kažkokiam ten karaliui Liudvikui devintajam. Ne, jos ištikimo savo, savo mašnai, savo kišenį, e, sidabrai, kurio, kuriuo moka už jų paslaugas. E, ir taip, taip išeina, kad tos valstybės, kuriuose sparčiau vyko, ekonomikos industrializacija ir, ir kapitalo telkimas, jos galėjo sauliaisti didesnės, kokybiškesnės, geriau aprūpintas samdinių kariuomenės. Na ir o tai galų gale reiškia, kad jos tiesiog tapdavo stipresnėmis negu kai, jų kaimynės. Kaimynės norėdamos tam, kad jų vieną dieną nenušluotų nuo žemės paviršiaus, nori, nenori turėjo sekti e, tų sėkmingesnių kaimynų pavyzdžių. Ir e, šitas procesas, jisai tęsiasi, tęsiasi ilgai, iki porą šimtų metų, bet po porą šimtų metų taip jau gavosi, kad 18 amžiuje apie kokias feodalų kariaunas mes galime Europoje kalbėti. Jų, jų, jų tiesiog nėra. Jeigu dvarininkų karinė prievalė ir yra, sakykime, Rusijos e, imperijai, tai jie tarnauja karininkais, jau ten savų kažkokių kareivių nesiveda. Jie gauna ir algą, jie, jie tiesiog e, tai pasidaro dvarininkui, buvusiam riteriui ten ar, ar kokiam feudalui pasidaro tiesiog viena iš karjeros galimybių tarnauti valstybėje ir, ir gauti karinius laipsnius, išeiti galų gale į atsargą, na, jeigu labai gerai sekėsi, gauti dar papildomai žemę iš, iš valstybės. Jeigu nesisekė, na, grįžti į savo seną dvarą. Visai ten galėjo nutikti, bet esmė ta, kad e, samdomas kariuomenės O ten, kur samdyti neįmanoma priverstinės kariuomenės, turiuomenį rekrūtų kariuomenės, jos išstumė visas feodalinės kariaunas ir visas e, feodalų kariavimo būdą liekanas. Riterija palaidojo, grubiai tariant, ir, ir palaidojo visiems laikam. E, tai puiku, europinės valstybės pereina nuo feodalinių kariaunų prie samdomų kariuomenių. O kur dar toks pereimas yra įvykęs? na jei pažiūrėti pasaulio kitus regionus vargu bau ar mes ten ką nors tokio aptiksime šiek tiek galima įžvelgti tokių procesų japonijoje japonija beje taip 16-17 amžiuj ko gero artėjo prie, prie, prie kapitalizmo tačiau ten vykusios vidinės permainos pilietinių karų pabaiga savo izoliacija nuo išorinio pasaulio ir Tokugavo šogunato e, tiesiog visuomenės teroras užkonservavo visus tos procesus ir užkonservavo labai ilgiem laikam. Kitur masinių samdinių, samdinių kariuomenių, pastovių kariuomenių, ne konkrečiam žygiui, ten vieniem metam ar, ar panašiai sušaukiamų, na, faktiškai ir nebuvo. E, taigi, susidūrus europinių kariniam profesionalam, sakykime, Indijoje kur nors, e, ar Afrikoje, ar net ir Amerikoje, ką galėjo prieš pastatyti vietos valstybės. Na, iš principo galėjo priešintis ir žūti, galėjo pasiduoti, o galėjo bandyti perimti europinę patirtį. Nes e, karinių požiūrių 18 amžiuje klausimų, kas e, laimės mūšį, ar europiečių, jeigu koks nors didesnis negu šimtas žmonių dalinys, ar, ar, ar vietiniai uh, Indai, kinai, mandžiūrai ar, ar kas tik tai norite, jau nebekilo. Laimės europiečiai nes kariaus ilgiau, geriau pasiruošę, ginklai geresni, e, gudriau įsitvirtins, greičiau apsikas ir, ir taip toliau, ir taip toliau, visą galvą aukščiau. 19 amžiuje tai jau virsta kažkuo panašiu į tyrą ar, ar kažkokią medžioklę europiečių dalinys ga, gali išnaikinti kiek nori, kur nori ir faktiškai beveik kada nori e, priešininkų, patyrdamas labai minimalius e, nuostolius. Čia 19 amžiaus be abejo pabaigoje, kuomet jau atsiranda e, ir tolešaudė artilerija bei, bei automatinis ginklas, kulkosvaidžiai, kai atsiranda Taigi, susidūrus su tokiais priešininkais, pasirinkimas, e, bent kiek mąstančių apie ateitį Azijos e, ar Afrikos valdovo yra gana toksai nedidelis. Arba priešintis nieko nedaryti ir žūti, arba mokytis iš europiečių. Iš pradžių karybos mokytis, bet gana greitai paaiškėja, kad karybos neįmanoma išmokti, jeigu tu neturi karinės pramonės pagrindo. Jeigu tu neturi miestų, neturi uostų, ne, ne moki statyti laivų, lieti patrankų, apmokyti kareivių, tiesiog jeigu pas tave 98 procentai neraštingų pavaldinių, Jie mm, paaiškėjo, kad ir kariauja blogai. Kuo, kuo daugiau berašių kariuomeniai, tuo, tuo daugiau cirko ir komedijos tos kariuomenės žygiuose bus. E, puskarininkių nebus iš ko surinkti. Karininkus tai dar gali ten aukštus ir pasamdyti, ir, ir prisivilioti, ar, ar, ar, ar išsiųsti į Europą, kad išmoktų, bet e, visa kita kareivių masė, jeigu jie nesupranta ir nežino, ką reikia daryti, tai jie, jie, jie pridarys e, taip, kad geriau jau jų toj kariuomenėje ir iš viso nebūtų. E, norom, nenorom, tos valstybės, kur, kurios įsivelia į varžybą su europiečiais, o tu pabandyk ne, neįsivelti į varžybą su europiečiais, jeigu jie plaukia po visą pasaulį ir anksčiau ar vėliau pas tave atvyksta, kur tu bebūtum, ar džiunglėse, ar kalnuose, ar pelkėse. E, tos varžybos verčia imtis įvairiausių priemonių. Kitaip tariant, europinių patirčių kopijavimą. Ir tas kopijavimas neišvengiamai atveda prie tų pačių procesų, kurie vyko ir Europoje. Taip atsilikimas galėjo būti e, dviejų, trijų šimtų metų, bet jeigu vienos ar kitos valstybės valdovai turėjo pakankamai resursų, proto ir, ir norą vykdyti permainas, tai jos galėjo būti labai įspūdingos. Turbūt geriausias to pavyzdys yra Japonija, kuri iš visiškos e, viduramžiškos centralizuotos valstybės faktiškai per vieną kartą 19 amžiuje, 19 amžiaus viduryje e, įvykdo, na bent jau išorinę ir, ir industrinę savo imperijos e, modernizaciją įvykdo, beje, reiktų pasakyti, visiškai sėkmingai. Masinis e, tas miestiečių visuomenės augimas, e, masinis e, raštingumas ir tiesiog valstybė turtėjimas, na, atveda prie to, kad jeigu viduramžiais kariaudavo 2-3 tūkstančiai tokio dydžio kariuomenės, skaitėsi labai rimta, labai nebloga, 17-18 tų samdomų kariuomenių laikais jau prasideda vienokios ar kitokios kariuomenės turinčios žygio metu galinčios turėti 20-30 tūkstančių, kartai 60 tūkstančių. Tai jau labai daug e, tuometinės transporto sistema na, buvo tokia, kad, kad daugiau kaip 20 tūkstančių ir susiduri su baisiausiam logistikos e, na, transportavimo įvairiausiam problemom, maitinimo, vandens aprūpinimo ir, ir, ir panašiai. Sanitarijų, nes tiesiog sąlygos tokios, kad, kad didelis kareivių kiekis tiesiog pats išmirs, e, net nepamatęs jokio priešo. O jeigu dar jam reikia šimtus kilometrų kažkur žygiuoti, išvažiuoti, tai labai galimas daiktas, kad tenai tik tai generolas vienas ir, ir atžygiuos. E, tačiau, tačiau, jeigu Na, didžiausias naujųjų laikų mūšis iki pirmo pasaulinio karo Europoje, tai ko gero Borodino mūšis, ar, ar kaip prancūzai sako, Maskvos upės e, mūšis. E, ten taip, iš vienos pusės 60 e, tūkstančių, iš kitos 50 žuvo, dar ten, ten 20 tūkstančių rusų sužeistų Maskvoje palieka, jie taip pat likimas jų, jų, jų nėrus. Tai čia pats didžiausias, pats toksai galingiausias mūšis na, net ir labai reikšmingas Europai Waterloo mūšis, jeigu pažiūrėti į dalyvių skaičių, na, tai truputį taip nelabai įspūdingi skaičiai. E, Britų, kiek ten truputį daugiau negu 10 tūkstančių, na, ir 15 ar 14 tūkstančių prancūzų bando juos ten Waterloo įveikti, nesugebėjo, į pavakarę atžygiuoja prūsai, na ir, ir prancūzai sutriuškinami. E, palyginus su pirmo ar antro pasaulinio karo mastais, tai čia būtų toksai Na, daugiau negu divizijos mūšis, bet greičiau jau, jau galima kalbėti apie korpuso kokią susidūrimą vieno su kitu. Čia net ne, ne, ne, ne taktinio vieneto armijos mastai. E, tai, tai buvo iki, iki 19 e, amžiaus pradžios. 19 amžiaus vidury kariuomenės ima aukti ir aukti baisiausiais tempais te, te, tiesiog milžiniški žmonių skaičiai traukiami į karinę tarnybą. Yra ką įtraukti, yra kaip juos išlaikyti, yra kaip apmokyti, yra ką apmokyti, yra kuo apginkluoti. E, galų gale Europa parodo savo karinį potencialą. Tiesa, jį kažkodėl rodo europiečiai europiečiams, už Europos ribų tas rodomas gana toksai vangus ir, ir, ir gana, gana menkas. Na, mėgstama lyginti viską su Romos imperija, tai turbūt ir, ir tos kariuomenės skaičius galima palyginti. Romos imperija savo klestėjimo metais, tai jau čia po trečio amžiaus krizės, ketvirtam amžiuje, e, turėjo apie 380 tūkstančių legionierių. Na, milžiniškas absoliučiai skaičius. Tik bėda, kad e, tie legionieriai buvo išmėtyti po nemažiau milžinišką teritoriją. E, suskilusi imperija tuo pačiu ir, ir kariuomenė į dvi dalis, na tai toj europiniai, sakykime, daly apie 180 tūkstančių kareivių. Čia irgi absoliučiai fantastinis skaičius, fantastinis dėl to, kad tai buvo popieriniai kareiviai. Tiek pinigų skirdavo legionierių išlaikymo, o kiek jų buvo realiai, na tai galima turbūt dalinti iš keturių o gal, gal ir iš didesnio skaičiaus. Na, kaip bebūtų, tie dideli skaičiai Romai, kaip žinote, nelabai padėjo. E, kada daugiau mažiau panašias armijas ima surinkti Europos valstybės? Na, taip, tai sutampa su, su modernizacija, su 16-17 amžiui ir štai Liudvikas XIV, jis jau Prancūzijoje turi 300 e, tūkstančių kareivių. E, realių, ne, ne, ne, ne popierinių. Tai jau milžiniška armija. Tik dar reiktų pabrėžti, kad Romos imperijoje, na, Sunku pasakyti, kiek ten tų gyventojų buvo, bet sakykime, turbūt apie kokius 50 e, milijonų, 54 gal milijonai e, ketvirtam amžiuje. Na, o Prancūzijoje tuo metu, na, kokie 24 milijonai, beveik dvigubai mažesnė valstybė, lyginant su Romos imperija, sugeba turėti uh, didesnę dvigubai armiją. Na ir čia, ko gero, visai toksai neblogas pavyzdys. E, tiesa, tie dideli skaičiai tegul jūsų neapgauna, nes didžiausia kariuomenė 18 amžiui e, turėjo Rusija, vos ne ten 600 tūkstančių, bet e, kas iš to, iš tų 600 tūkstančių, jeigu pusė jų kazokai, kurie vargu ar, ar kur labai toli nužygiuos, jie algų nemoka, jie, jie gyvena iš, iš, iš karo ir, ir tas gyvenimas jų toksai savotiškas, kari, karinė vertė neipatingai aukšta. E, kita pusė išmėtyta po milžinišką imperiją nuo, nuo Aleskos, ir Kalifornijos iki, iki Varšuvos. Vienu metu sukaupti ten, sutelkti daugiau kaip, kaip 40 ar 60 tūkstančių Rusijos imperija vienam karui, vienam žygiui tiesiog yra nepajėgi. E, dar daugiau didelis e, skaičius tų kareivių, Tai tiesą sakant ir Liudviko 14 laikais, tai vadinami invalidai, kitaip tariant, ne, ne mūsų laikų prasme invalidai, o kareiviai išėję į atsargą nelabai galintis e, aktyviai kariauti, garnizoninės tarnybos žmonės, žmonės, kur, kurie palaiko, sakykime, viešą ar bendrą tvarką, bet uh, tikėtis, kad jau jie ten žygiuosi kokį nors grandiozinį mūšį ir ką nors ten gero nuveiks, e, beveik, beveik neišeina. E, dar didesnis iššūkis po tų masinių šauktinių kariuomenių, nes na įsivaizduokit, tradicinė luominė zijietiška, sakykime, valstybė, Tenai yra griežti luomai, valstiečius kviesti į kariuomenę nėra prasmės, jie nieko nesugeba, jie, jie nemoka, dar ir baisu, kad gaus ginklą, sukels kokį sukilimą mobilizuoti gali tik tai smulkius ir, ir, ir vidutinius feodalus. Ir kiek tu jų primobilizuosi? Na, susirinks gal jie ten su savo tarnais, gal, gal vienu metu ir didelė armija susirinks. Bet kiek ilgai tu ją galėsi išlaikyti? Mėnesį, du, tris. Kalbų, kad kariaus penkis metus nesustodami, kaip kad europiečiai sugebėdavo. Ne, ne, net apie tai šnekų nėra. E, po to reikia tuos visus e, savo, tegul ir samdinius, tegul ir, ir feodalinius samdinius, kažkaip aprūpinti. Kuo aprūpinsi, jeigu neįmanoma sukaupti tokioje visuomenėje ir tokioje ekonomikoje maisto atsargų? logistikos e, skyrus ten, nežinau, karavanus e, ar, ar dar kažkokias gurguolės taip pat nėra. Na tai ta kariuomenė jį tiesiog stovėdama pati pradės e, pati save valgyti. Pradės nuo arklių, o galiausiai gali baigtis ir, ir kareivis suvalgymo. Kur nors toli nužygiuoti nėra kaip, kartografija neišvystyta. Plaukti laivynu nesugeba, nes laivai mediniai, ne, labai nerangus, Portulano, tai yra tikslių pakrančių žemėlapių nėra, tai ne, net ir pabandyti smogti kur nors apie smogimą Europoje šnekų nėra, bet na, kokiai artimesniai, sakykime, Anglo ar Olandų bazai irgi nelabai išeina. Nu ką, Lietų patrankų, jeigu jų normalių neturi, tai gali tik tai naudoti kažkokias viduramžių bombardo tipo e, patrankas ir su jomis labai daug neprikariausi. Nei tvirtovės sugriausi, nei tiesą sakant e, mūšio laukia jos ten didas, ten didarasme turi. Nu, vėlgi išeitis viena, taip, turi keisti ekonomiką, keisti valstybės santvarką, laužyti luomus ir tik tada tikėtis, kad gal ten per, per 30-40 metų pavyks sukurti kokią nors europinio tipo e, kariuomenę, kuri galbūt atsilaikys, jeigu kokią nors plėšresnė Europą, Europą sugalvos e, sugalvos, e, na, tiesiog apsilankyti su pačiais geriausiais tikslais ir, ir kokio 10 tūkstančių kareivių. E, pagaliau 19 amžiaus pabaigoje dar prasideda ir, ir jau antra tokia technikos revoliucija, tiesiog ta Žiulė Verno aprašyta ir išpranašauta metaliniai plieniniai garlaiviai, kurių na, ten į juos tik žiūrėt galėjo e, kinai ar japonai, ar persai, nieko prieš juos nepadarysi. Tolia šaudė artilerija, kuri šaudė 20, 15, 18 km, kiek, kiek tik nori. E, balionai, kurie naudojami žvalgybai. Telegrafas, kuris leidžia labai greitai komunikuoti. Geležinkeliai, kurie gali pervežti faktiškai neribotą žmonių ir krovinių kiekį, jeigu tik tai tos linijos bent kiek saugomas. E, visam tam reikia milžiniškų pajamų, milžiniškų pastangų ir e, tradicinė kažkokia tokia labiau agrarinė visuomenė to sau leisti visiškai negali. Kadangi nekartą minėjau jau čia tą agrarinę visuomenę, reiktų ke keli žodžius apie ją pasakyti, nes ji ir tampa pagrindinė auka e, modernizacijos. Kas tai tokio? E, tai be abejo žemdirbėjai, gali ir, ir gyvulių augintojai būti, tūkstančius metų tai taip gyvena žmonės nuo, nuo e, faktiškai neolito laikų. Na, kaip tradiciškai gyvena valstiečiai. Jie gyvena pagal gamtos ciklą, e, seja, pjūtis, Jie gyvena pagal saulę, jie gyvena dideliam bendruomeniu, nes e, pavienis valstietis tai čia nesusipratimas, jis tiesiog neišgyvens. E, vaikai tokiuose bendruomenėse, jie nuo pat mažens e, dirba kartu, perina tiesiog augdami visą darbų ciklą pagal savo galės, na ir kada jau subręsta, gali tapti ir savarankiškų ūkininkų. Tokiam valstiečių bendruomeniai, jos centras visada yra koks nors seniausias, stipriausias ar, ar išmintis turtingiausias vyras, kuriam ir priklauso visa žemė. O visi kiti, visi kiti be jokių išlygų paklūsta jam kaimo tos agrarinės visuomenės jos yra labai na, konservatyvios. Tu negali leisti, kad kas nors pradėtų eksperimentuoti su seja. Pasakys, kad a, siekime po dviejų mėnesių, ne, ne, ne, ne pavasarį. Tai išmirsit visi badu. E, išmoksta ne iš knygų, ne iš kitų e, kažkokių valstiečių. E, o iš savo, tiesiog iš savo aplinkos, kitaip tariant, kaip seneliai gyveno, taip ir mes gyvenkime ir nieko nekeiskime. E, tokioj visuomeniai labai didelį vaidmenį vaidina tiesiog fizinė jėga, sugebėjimas ilgai ir sunkiai dirbti. Tai moteris, kaip galite suprasti, atlieka daugiau pagalbinės funkcijas. Jos kaip ir, ir ne visai nu, ūkiui reikalingos. Reikalingos, bet, bet reikalingos tiesiog valgio gamybai, ten, gal, galbūt audimui, dar kažkam taip. E, šalia to tokios visuomenės jos yra religingos, nes e, na, religija atlieka ir pramogos, ir vertybių suteikimo, ir įtvirtina tą va, tokią besąlygišką patriarchalinę vyro, vyro valdžią. Aišku, kad modernizacijos poveikiai, net jeigu visa ta giminė didžiojo, ten tokia ta senoji šeima, didžioji šeima galėjo vienyti 40-50 žmonių su visais pusbroliais, dėdėm, dėdienėm ir kuo ten tik tai norite, nuo, nuo prosenelio iki pronukio. E, net jeigu jį visas taiga atsiduria mieste, jį labai greitai ima irti. E, krenta ir, ir autoritetas, ir tai, kad nieko nereikia mokytis ir nieko naujo nebandyti, greitai išgaruoja. Galų gale ir tokia didelė šeima pasidaro nebereikalinga, pereinama prie individualaus gyvenimo. Su tam tikru poveikiu, tame tarpe psichologiniu. E, deja, nedeja, bet e, taip, 19 <laughs> amžiui Europoje atsiranda vieniši žmonės. Vieniši ne fizinė prasme, o psichologinė. Žmonės su neurozėm, su psichozėm, su įvairiausiais e, psichiniam, sakykime, ypatybėm, e, ko, ko gero anksčiau net ir aptikti būtų sunku. Psichinių ligonių buvo, bet e, tokių, kurie pergyventų dėl nostalgijos ar dar dėl kokių nors kitokių dalykų, vargu ar aptiktumėte. Šitas pokytis aišku, irgi yra labai savotiškas, bet turėkit omeny, kad jis duoda didelį kiekį e, tokių žmonių, kurie yra labai paslankus avantiūristų, nuotikių ieškotojų, keliautojų, tų, kur lenda, kur reikia, kur nereikia, revoliucionierių, samokslininkų, tiesiog paprasčiausių banditų ir mm, e, aferistų. Ir, ir, ir tai taip pat yra labai svarbu, nes europinės ekspansijos prieš akį žygioja būtent tokie iš bendruomenių išstumti, nieko, nei jokio turto, nei ką prarasti neturintis e, žmonės. E, juos galima aptikti jau Ispanijoje 16 amžiuje, kuri ir, ir nušluoja okupuoja visą Ameriką. Jų pilna Anglija, jų pilna Prancūzija, galiausiai ir Vokietija, ir kur tik tai jų neaptiksite. Žodžiu, e, modernizacija buvo neišvengiama ne tik Europos valstybėm, bet ir e, neeuropiniam galybėm, kurios nori ar nenori, susidūrusią su išoriniu rimtu tiesiog karinio užkariavimo pavojami turėjo rinktis, e, ką darytis. Ir tas pasirinkimas toli gražu nebuvo toks jau visiškai uh, E, paprastas. E, antras klausimas. O kodėl modernizacija mm, e, prasidėjo Europoje ir vakarų Europoje? Taip pat vertas rimto dėmesio ir po kurio laiko aš jį atsakysiu.